takže dobrý večer. Je 14.9.2003, máme Cheese a po trojmesačnej, myslím, že to bola trojmesačná, a po trojmesačnej prestávke sa opäť hlásime z eh, Žižkovského rádia Punktum. A je to trochu neobvyklý čas a rádio spivotovalo na trochu inú štruktúru takže nevysielame, ako bolo zvykom v nedelu večer, ale v stredu večer prestávka bola dlhá, ale bola naozaj potrebná. Sme späť, sme absolútne oddychnutí, hlavy máme preformátované a teraz sa pokúsime hlavy preformátovať vám. Takže bez nejakých zbytočných kecov sa vrhneme na dnešnú selekciu a po nej sa už budeme venovať hosto, hostovi, ktorý je pre dnešné vysielanie Zdenek Konečný a jeden z hlavných figurantov za s hradeckou značkou Menu Music. thank you call to the right place. I'll need to know why you're calling today. So tell me in a few words, what's the reason for your call? You can say things like, change my appointment, or I haven't been paid my job seeker's allowance. About a loan, is that right? about a loan. Sorry, let's try another way. All our advisors are currently busy. Would you please hold whilst I wait to connect you? Hello, you're speaking to Maureen. We're doing ringbacks at the moment, so I can direct you. Can you tell me is it about entry clearance, European? immigration or British nationality? Hello? Speaking to Maureen. If there's no one there, I'll have to end the call. Okay, I'm going to have to end the call then. Good afternoon, speaking to Debbie. How may I help? Hello? Hello? Unit Income Spoil, Barry speaking, how can I help you? Hello? Hello, I can't hear anybody. A, tak začali sme tak trochu zľahka a, trekom od Williama Balsinského a jeden zo série a, trekov z kolekcie The Disintegration Loops. je to už taká trošku stará vec. V podstate ide o prehrávanie ako jednej slučky z kazetového magnetofónu, ktorá sa vlastne postupne rozpadá, rozpadá, rozpadá, až z nej nedostane a takmer nič. To jako prostě nejaké cáry ticha a nejakých fragmentov, tónov. No. Trochu jako smutná vec je to, že vlastne <clears throat> nahrávanie tejto, týchto vecí akože koincidovalo s eh, práve ako teroristickými útokmi a eh, World Trade Center v New Yorku v 2001 roku a, a celý ten tá vizuálna stránka toho albumu a sa nesla vlastne v tom duchu, že vlastne tam bolo horiace World Trade Center v rozličných štádiách od obeda až po noc se to postupně každé jednu CD malo fotku z toho jistého úhlu a v jiný čas na Druhý track je Sam Kidel a Disruptive Music. To je věc poměrně čerstvá, to vyšlo tohto roku na značce The Death of Rave a zatím je to jeden z mojich absolutně oblíbených releaseů tohto roku. Jde vlastně o taký zvláštní koncept, v kterém v podstate som Kido zložil ako keby, ako keby pod hudbu, ktorú mm, v podstate vám niekto možno bude púšťať vo výťahu, alebo zatiaľ čo čakáte na to, kým vás prepoja na zákazníckej linke. A to, čo urobil, bolo to, že začal volať na rôzne call centra, a namiesto toho, aby sa ohlásil v telefóne, tak tam nechal hrať iba ten múzak, čím vlastne de facto obrátil funkciu tej tej hudby voči tým operátorom, čím ich ako totálne smiatol a následne sample z toho použil v tej, v tej nahrávke. Je to ako pre mňa ako taká zvláštne romantická vec. <clears throat> Keď, sa, keď, sme hrali, keď som púšťal na ruinách intolerancie, teraz ako pred chvíľkou, čo bolo v areáli Národní galerie Perla, tak to bylo takým zvláštnym způsobem, si myslím, že romantické počúvať vlastné ambientné plochy a zmetené hlasy operátorov z, konco, z call centráku rozliehajúcich sa po obrovskej fabrike. No, ja si väčšinou tak ako pri tejto veci predstavujem za, zaplavené open spacey. Kancelárske. Napríklad také Apollo. Hello? Hello? I'm now going to end the call. Thank you for calling. Good morning, you've Sophie. How can I help you? Hello? I have listened repeatedly I have listened very well. No one interrupts the harmful when they're speaking. To wonder why. at itself. Do you feel what I feel? All those names of ancestry. Too gentle for the stones they bear. Somewhere, someone wants to see you. Someone's traveling towards us all. takže dospieval David Sylvian a na tracku od Christiana Feneša taká trochu vykopávka z pomerne do starého albumu Venice, ktorý vyšiel tuším na značke Touch už možno pomalé pred viac ako 5 rokmi. A jedna akože stop takýchto veľmi melancholických pesničkárskych, abstraktných, rozgranulovaných vecí jako z toho obdobia. No, sa vlastne v konečnom dôsledku z toho vzniká krásny pop. A tiež je to zároveň taká trochu ako reminiscencia k, k ruinám intolerancie, kde sa to aj celkom dosť hodilo v rámci toho textu, že say your goodbye to Europe a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Skvelá vec a ten celý album Venice je stále úplne bez časy, zdá sa, teda aspoň mne tak príde. A tá vec, ktorá teraz je v pozadí, a je vyložené na prianie, ako hrám kvôli tomu, že viem, že ju má rád Tono. A je to, pokiaľ ste to už nestihli spoznať, je to Darut Sandstorm a spomalený asi cca 800 krát a táto vlastne Eurotrencová pecka a v takejto forme chytá ako veľmi krásne také elegické nálady, by som povedal. Takže Daru Sandstorm a ruiny Eurotrencu. Root Sandstorm. A mimochodom, ak by ste vlastne mali chuť vyrábať si takéto extrémne spomalené a verzie známych flákov alebo hoci čoho, tak a v podstate všetky tie verzie, ktoré sú na YouTube a kade, kde sú robené v programe, ktorý sa volá Paul Stretch, p a u l s t r e t c h a je to vlastne zadarmo freeware každý si proste môže spraviť akože takéto veci a často je to aj lepšia možnosť, pretože na YouTube je to veľmi často v dosť blbej kvalite, takže akože keď to z YouTube samples nie je dobré, tak stačí ako čo na solsiku niekde ukradnúť balko a potom ho natiahnuť. K tomu samu Kidelovi a som chcel povedať ešte jednu vec a to, to že vlastně recenziu na ten album, velmi vydarenou, napísal právě Jakub Juhas pre A2 před nějakými pár mesiacmi a to jsme tu tiež mali, to je jako jeden z lidí, který skúzal labelom a mapa. A to, čo hraje teraz, ten absolutně rozbitý chaos, je vec od Second Woman. Název tracku je 300528MJ1 je to z albumu čerstvého, který vyšel na Spectrum Spools a pro mě je to jedna z úplně zatím asi top věcí, která tohto roku vyšla. Teda minimálně jako v rovině toho, že čo sa mi jako páči. A já to teda jako nechám hrať. Woman. O, tí ľudia, ktorí sú za tým a majú celkom zaujímavé pozadie, ono, je to Joshua Justice a Turk Dietrich. A ako podľa mena by bolo asi veľmi ťažké ich spoznať, ale keď človek trošku proste pogooglí, tak zjistí, že to nejsou absolutně vôbec žiadni zelenáči. A Joshua Justice prostě hrál v Telefon Tel Aviv, Lucifer s Maynardem Jamesem Keenanem v Nine Inch Nails a Dirk Dietrich zase je súčasťou kapely Belong, čo je vlastne taký indie shoegaze, ktorý povydával veci na značkách ako Car Park Records alebo Cranky a ten ich posledný album, ktorý sa volal Common Era je dosť, dosť veľmi ako vychvaľovaný a to, čo teraz počúvame, je track, ktorý sa volá Limits to Growth. A je to od Pedra Mannerfelda. Tak z posledného, z posledného albumu, ktorý sa volá Controlling Bodies. A je to celé také technoidno, basovo, butanské niečo to, čo jako to trochu připomíná tvorbu Čína a Mobyho za Non Records a z celej tejto bandy. Konkrétne ako dosť to, teda aspoň mne to trochu pripomína ten Airport Music for Black Folk. yeah. aby som nezabudol. Ono vlastne tam, tam nehrá len ten Peder Mannerfeld, ale hraje tam aj nahrávka od Harryho Bertoju, ktorá sa volá Swinging Bars. A to bol v podstate americký sochár, okrem iného, ktorý niekedy v 50. rokoch, 50. rokoch minulého storočia vytváral vlastne sonické skulptúry alebo proste hrajúce sochy z, a som že prostě kovových tyčí a různých gongov a tak které se sa samopohybom rozohrávali a tvorili takéto doslova kovové rezonančné prostě plochy a bylo to vlastně v 50. rokoch v Amerike, čo je celkom sranda, lebo takýto štýl vlastně ambientu, on to pomenoval, že som ambient, son ambient a vlastně predatuje Briana Ena a všetkých týchto ľudí. A dôležité z časti je to aj kvôli tomu, že práve teraz vychádza na Important Records 11 cd kolekcia vlastne nahrávok týchto spoch a tá vec, ktorá tam znie v pozadí je práve jedna z nich. Veľmi, veľmi odporúčam. Gross. Gross. breath, breath, breath, breath, breath, breath, breath, breath, breath, breath growth, growth. už sa blíži ten koncert v Meat Factory, tak som si samozrejme nemohol odpustiť, pustiť niečo od Otlecher. A toto je vec, ktorá sa volá U Uviol a je to z albumu Confield uh, eh, nejako z 2001 roku, ak sa nemýlim. A ako ten album je hrozne tak často spomínaný v takých súvislostiach, že že je to ako jeden z najťažších albumov od nich, že je to proste najväčší bordel a tak ďalej a tak ďalej a že akože v tom čase ako ich hudba akože sa stratila dušu alebo ja neviem čo, hrozne veľa akože takýchto takýchto vecí som o tom čítal niekde ale pritom ako táto vec je pú, podľa mňa skoro až hip-hopová feelingovka teda ako myslím si, že práve ako v tomto tracku je hrozne počuť to, ako sú OTHR z časti ako ovplyvnený aj hip beatmi a tak. of course not. But, but i mean, you're right. A continent dying, and that is occurring, would be a larger spike in the larger scheme of things. No question about it. East of the Rockies, you're on the air without a lot of time, and Major at Dames, hello. Yeah, good evening, Art. Good evening, Major Dames. Art, I just need to say that uh, I was here with you the last time you were saying goodbye, and uh, once again, the voice in the night will be gone so disrespect intended to any of the people that have taken over for you, but it will not be the same. That's very kind, thank you. Do you have a question for Ed? Yes, uh, Major Dames, just a quick, uh, I guess, uh, observation here and a question for you. Uh, without getting too religious or spiritual and uh, offending anybody, it's already hard enough, I think, for a lot of people to believe in Jesus of Nazareth as the Son of God. And the Bible is very clear both in Timothy and also in the book of Revelation, that in the end times, many will follow the doctrines of demons and great delusion will be poured out upon people. Have you considered the possibility that all of this is nothing more than a de uh, demonic deception of great magnitude? Fair enough. All right, well, uh, hold it right there. We're so out of time, uh, but that's a big question, Ed. I don't know what he refers to by the this. That's, uh, the, the, the this. If the whole scenario is what he's talking about or not, no. I, I I've considered many things, and I, do, I don't know the answers. I do, but I do know I'm responsible for my decision right now, my choices at this moment. Yes. And those choices are worthless unless I act upon them. Period. That's all I know, Art. So into the darkness or the light you go, one way or the other, huh? All right, listen, Ed, that's an. by sme mali. A, a nedokázal som nejak preniesť cez srdce, aby som do toho nejak žvatlal, ale tak nejako to uzavriem. A no v podstate ten posledný track a, bol od Zu Sepkovej a človeka, ktorý si hovorí, zabudol som, pardon, Matthew Reharmony. A je to CD, ktoré sa volá Sonar Dream a je to taká trochu tiež reminiscencia na a, Ambient Festival v Liběchově, který teda jako prednedávnom prebehol a právě Zlud tam hrála koncert vlastně v nedělu ráno, keď už sa ro, keď, keď, keď už jako prostě bol deň. Ako myslím, že vlastně posledné liveko, ja se nemýlim, jako je vlastně violončelistka, speváčka a koupil jsem si vlastně od něj CDR. -ko Nevím, neviem, ako sa ten track volá, pretože vlastne na tom CD bolo viac trackov, než bolo napísané na obale. Takže táto vec ako je pre mňa track 15 a ako myslím, že v pohode. A, a ten Altecher predtým tiež ako vlastne ehm, nehral úplne tak sám, ako tie rádiové keci tam samozrejme pôvodne neboli ale k tomu je taká trochu historka. Totiž to Filip Drábek predčasom vlastne vydal kazetu u Brňákov pod značkou skupina a svojich nejakých ako terénnych nahrávok a, a takých kratších gitarových skladbiček, a, ktoré sa volalo 06 2015. Ono je to vonku na digitále a zároveň aj na kazete. Tých kazet bolo myslím presne 17 a podarilo se mi jednu ulovit v brněnském knihkupectve Artmap. <coughs> Pardon. A čo, čo, čo sa vlastne stalo je to, že vlastne ten release má nejakých možno niečo pod 15 minút, ale ta kaseta bola normálna 90 -ka. A čo chalani spravili, bolo to, že ono keď ten release skončí, tak samozrejme na té kazete niečo je ďalej. A je tam toho dosť veľa. A práve na mojej kazete sa ukázalo, že bol záznam z eh, rádiového programu o nejakých ako paranormálnych veciach a konšpiračných teóriách. A keď som vlastne, trochu som snoril, že čo to je, že čo to asi bolo nejako podľa jinglov a tak, tak sa ukázalo, že to je pravdepodobne uh, program, ktorý sa volá Coast to Coast AM a je to proste nejaká strašná prasárna, ktorá sa vysiela na 570 stanicách v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii a, a tak. A ten človek, ktorý tam bol hosťom, je, je a to je úplná pecka. A si hovorí, že Ed, Ed Danes, a to je prostě známý nějaký americký špiritista, ho, hochstapler, který vlastně je ex-voják z, z, z americké armády ktorý o sebe tvrdí, že bol trénovaný v supertajnom programe eh, v rôznych ako remote viewing okultných metódach, kde ako ich cvičili ako v americkej armáde, aby vlastne okultné veci používali na kvázi ako armádne a vojnové účely. A ten typek ako svojho času vraj bol nejako dosť populárny a, a ako niekoľkokrát predpovedal koniec sveta a tak ďalej, no a ako proste celá kazeta tam, tam je prostě s týmto nahratá, takže jako FIFO díky. Je to pecka, no. A teraz myslím, že dáme si niečo trochu asi normálnejšie a začneme sa už venovať dialogu. Halo, OK, takže máme tu druhou část. Dobrý večer ještě raz. A je tu s námi uh, Zdenek. Uh, Zdenku, čau. Ahoj. Tak co to bylo? Co to tu hrálo? To byl hlavní nepřítel tady to, na který mi naste pivo. To byl Michal Šuranský, který si říká Kabal a Vybrali jsme jeho skladbu The Stone Tape. Čau tě, uh, sorry, že prerušujem pri mikrofóne, je to no. Chcel by som odkázať Kabolovi, že eh, keď príjem do Bratislavy, tak si ho nájdem. Ano. Je lepší antre jsme si nemohli v punktu vybrat, takže tím se trošku jako ukázalo, že, že konfrontační uh, charakter, který jsme zvolili, vlastně jako odpovídá tomu, co, co menu jako takový reprezentuje, takže vítejte, dobrý večer. OK. Dobře, a tak já bych začal tak jako hrozně, hrozně zoširoka. A já se s tím vlastně cez internet a poznám už nějakou možno 5-6 rokov, myslím. Ale a už tedy, keď ako sme sa nejako sfrendili, a tak ako som vedel, že existuje menu music, že existuje menu music proste ako značka, ako nejaká séria eventov a že je to niečo, čo sa deje vlastne v Hradci Králové. Ale a, um, nemá to 5-6 rokov, že nie? No, nemá 5-6 roků menu, menu má vlastně uh, v tuhle chvíli 10 roků od od vlastně svého počátku, ale není to, není to taková ta desítka jako intenzivní, ale je to jako desítka regulární. A já úplně to jako vlastně jako nepočítám ty roky, ale myslím si, že, že to je dost dlouhá doba na to, aby jsme vlastně dokázali nejen v tom městě, ale i, i v rámci vlastně té české scény něco jako ukázat. Takže Eh, si myslím, že to, že nás registruješ třeba 5-6 let, si myslím, že jako je, je OK, protože asi přesně takhle nějak dlouhou dobu si myslím, že už na té na ty nějaký úrovni viditelný, prostě nejen ty internetový funguje. OK, takže uh, okay, tak vím si představit, že jako <clears throat> těž jsem jako z mesta, nazveme to tak, kde ako tá elektronická scéna vyzerala, ako proste vyzerala vždycky. A teraz ako predstavujem si tu teda tak nejako minus 10 rokov Hradec Králové a Zdenek a kámoši sa rozhodnú, že idú niečo robiť. A jak to začalo? Pretože nejaký začiatok to malo, že mm, začátek je vlastně úplně jednoduchý. Eh, my žijeme eh, ve městě, eh, kde vlastně neexistuje žádná nebo neexistovala žádná scéna, aspoň ne takový typ zábavy nebo kultury, který by nás bavil, takže jsme logicky od toho piva prostě sáhli k, ke kopírce, udělali jsme prostě první plagáty na první akci, kterou jsem neinicioval s chodou okolností já, ale ale úplně ta myšlenka menu a, a, a vůbec toho, že se v Hradci něco bude dít, v tomhle tom eh, smyslu je od Jirky Tilgnera, který je sám hudební producent. Kacotel, že jo? Je to tak. A vlastně postupem času se to nějakým způsobem uh, eh, přerodilo na mě, protože já sám třeba hudbu nedělám a víceméně jsem se vlastně mohl moh nějakým způsobem věnovat těm promotorským aktivitám, takže v tomhle ohledu vlastně ten, ten původní tandem začal fungovat a, a po několika vlastně letech ho rozšířil David Rambousek, který má své vydavatelství uh, eh, Rezonus a více my jsme začali fungovat v takovém triumvirátu, který si myslím, že že nabal na sebe během několika let vlastně spoustu, spoustu lidí, který byl třeba generačně od nás trošku, trošku eh, Eh, odlišný, ale, ale ve finále vlastně ten projekt jako takový, který vlastně funguje doteď, má takový hodně komunitní charakter, takže vygeneroval spoustu lidí, kteří vlastně dneska v tom Hradci vytvořili to, čemu můžu vlastně říkat scéna. Jo. A pamatáš si možno, že čo byla ta prvá akcia? A eh, první koncert, který vlastně byl v Eh, pod názvem Menu, tak proběhly jedny místní hospodě, eh, kterou jsme všichni navštěvovali a navštěvujeme doteď velmi intenzivně. A sešla se tam úplně neuvěřitelná směsice prostě elektronických projektů, kdy jsme vlastně eh, celý to začalo jako prostor pro místní víceméně ambientní projekty, jako byl právě v té době Kacateo, který se ještě říkal trošku jinak, byl tam i Petr Maneš a další a jeho kamarádi prostě. Ale na téhle první akci se objevila taková smečka prostě mladých umělců ve směs výtvarníků, kteří prostě jako měli tendenci se pouštět i do jiných typů umění a ty lidi přijeli z Ostravy, z eh, fakulty eh, umění, studenti malířství a, a ti tam vlastně předvedli takovou smršť, že, že víceméně vyhnali všechny návštěvníky ty akce a, a ten konfrontační charakter vlastně nám jako těch prvních letech docela slušně zůstal a celkem jako slušně jako uh, odpovídal tomu, jak, jakým způsobem jsme se jako dost intenzivně pustili do toho, do té neorané půdy, která v tom, v tom městě vlastně jako takovým, v tom, no, v tom, v tom tý, na tyhle ty úrovni byla. A je, je možno <clears throat> nějaký track, který se ti na to viaže? Ten track by byl asi od PopGeu, ale já si myslím, že bychom to mohli uvíst uh, trackem od, od polské kapely například, která byla jedna z těch prvních, kterou jsme pozvali ze zahraničních hostů. A ten track se jmenuje DIY a o tom je myslím si, že jmenu. Jo. takže například DIY a například co ale vlastně zahraničná věc, to předpokládám, že jste začali a volat až o něco neskôr a něco tomu asi prostě muselo ještě předcházet. Ty si vzpomínal těch popgeů, tak to by mě vlastně zaujímalo. Já, <clears throat> já v tom nejsem nějak velmi doma, jako přiznám se, že popgejov jsem viděl, myslím, prvýkrát a nejak, ešte keď som žil v Prešove a to hrali z hodou okolností človeče na veľkonočný piatok alebo na veľkonočný pondelok u nás v meste, akože v klube Wave a viem, že ako som si rovnako ako ten koncert vlastne užil konšternované pohľady všetkých ako miestnych patronov a bolo to dosť dobré. Takže ako to vlastne bolo, ako to súvisí? A... zmenu. Bobgové vlastně byli, byli první kapela z, eh, z té vlny ostravský, která iniciovala nebo nějakým způsobem motivovala lidi, aby eh, ostatní projekty, které s tou, s tou jako vycházejí, jako ty Marius Konvoj nebo svého času Lajkší a další a, a tyhle, ty, tyhle ty projekty se prohnaly přes Hradec a, a vlastně ukázali nám, že i na tak jako relativně malém městě můžeme lidi šokovat nejen hudebně, ale i vizuálně, takže ta vizuální stránka prostě těch vystoupení se stala pro nás jako opravdu zajímavou. A v podstatě menu vzniklo v době v takovým zlatý, zlatým věku jako MySpaceu, takže když jsme si udali pár kamarádů na MySpaceu, tak jsme vlastně jako obsáhli to nejzajímavější z české scény, co se v té době vlastně dělo a v té době vlastně se třeba konaly v Brně eh, večírky Heavy Mental, za kterými stál jako Michal Friedrich a další lidi. A eh, to byla vlastně taková jako družba, když to řeknu takhle eh, otevřeně, a zároveň i jako promoterské aktivity, které nás nějakým způsobem propojovaly a zajímaly. A samozřejmě na všechny strany se dalo najít v tu chvíli spoustu zajímavých věcí, takže uh, na druhou stranu prostě eh, existovaly i noizové a další věci přes vydavatelství Kalnukra, které nás v té době zajímaly. A kromě vlastně těchto z těch věcí se, se vynařila spousta zemých projektů, které zpravila velice rychle jako zmizely, anebo dodnes existují, transformovaly se a vlastně ta síť těch kontaktů, které jsme si udělali na začátku díky tady tyhle sociální sítí, která už zanikla, <laughs> nám vlastně zůstala dodnes ona je, ona je v takom nějakom jako zombie stave. Podľa funguje v funguje MySpace? Můžeme, můžeme se pozrieť. Čekaj. Můžeme se pozrieť. MySpace. Vodka.com No. No MySpace ještě existuje. Normálně jakože tu jsou nějaké featured věci s Justinom Timberlakeom na na prednej strane a je tu 50 Cent a Pharrell Williams. Tak to asi nebylo úplně věci, které bychom zvali na naši akci, ale... uh... <laughs> No, nevím, vyzerá to dost mrtvo. Tak já myslím, že, že je úplně jako v pořádku, že to je vlastně přirozený, že, že ty věci se neustále někam přesouvají, emigrují i v rámci těch sociálních sítí ale myslím si, že ten, jako ten základ byl vlastně jako eh, vycházel tady z toho, z těch kontaktů, který, který v té době byl poměrně jednoduchý se jako navázat a ta scéna hlavně u nás je dost malá, takže vlastně i eh, Hradec se mohl stát vlastně docela důležitou zastávku pro lidi, kteří jeli na koncert do Prahy a obráceně. Jo, jasné. Ok, tak čo, a pustíme si teda Bob Geo, čo přesně? My si pustíme track, který se jmenuje Srdíčko, protože eh, Bob Geo jsou naše srdcová záležitost. Okay. gejové. A dobre, takže ako na tom to, beriem to tak, že vlastne do menu sa vlastne naleli ľudia z výtvarnej scény a proste všetky tieto lokálne kapely, ktoré v tom čase boli aktívne na MySpace. Tým pádom boli vlastne tiež ako ľahko nále, nájditeľné a to vyznělo prostě tak, že sa vlastne z menučka stal istým spôsobom chtiac, nechtiac, istý akože proste sociálny úzol pre ľudí, ktorí sa vlastne motali nejako okolo a miestnej alternatívnej hudby? Uh, no bylo to v podstatě tak, že uh, my jsme si vybrali jako tři takové základní body, které jsme chtěli v rámci těch svých aktivit jako rozvíjet. Jeden z nich byl, že menu musí podporovat jako místní umělce, lidi, kteří dělají hudbu doma a nemají prostor pro to, aby ji prezentovali, protože Hradec třeba jako neexi- v Hradci neexistoval a neexistuje dnes jako regulární klub, který by dělal žánrový malý akce, i když možná vlastně už teď jo. Uh, další věc byla ta, že ty věci musí mít, uh, musí být nutně aspoň částečně elektronická muzika, protože ta v té době jako v té nezávislé podobě v Hradci neexistovala. A poslední hodně důležitá věc byla ta, že ty věci musí být vizuální. My jsme byli zpočátku fascinovaní prostě obrazem, VJingem a synchronizací obrazu a, a hudby. A tohle všechno se vlastně jako propojilo a objevilo prostě u spousty projektů ve stejnou dobu. A jedním z nich třeba byli třeba Hugo a Zou z Brna, kteří vlastně propo, no, kteří spojovali analogovou technologii, která v té době byla prostě úplně jako ničím jako víceméně neobvyklým, protože ten Ondřej prostě hrál na Gameboye a zároveň prostě skvělou vizuální show, kterým dělal Michal skrze mm, analogový zpracování prostě toho eh, klasického obrazu z, tele, z televize a to byla třeba jedna z těch, jeden z těch nejlepších koncertů, který jsme na úvod udělali a který vlastně ukázali, že, že ten obraz a zvuk v té jednotě vlastně může být, může být eh, tím nejzajímavějším, co, co, nebo že to může být takhle smyslný audiovizuální zážitek, který prostě stojí za to, aby jsme mu našli jako lepší a skvělý prostředí, takže jsme prostě začali střídat prostory a ty prostory jsme nějakým způsobem uspůsobovali i tomu, kdo a kdy tam měl vystupovat, takže to byla taková ta naše úplně původní idea. OK, takže eh, si vlastně pustíme Hugo and Zoe a track se volá Židovské ženy. Mm-hmm. ten klarinet má úplně zabil. Jako kombinace jako 8 bitů a klarinetu mi přišla zajímavá už tehdy a pořád mě baví i dnes. Jo, takže popgejové, to byla jako Ostrava, že jo? A Hugoásový to bylo Brno. Ano. A takže jako se to formuje prostě nějaký network, tak to vyzerá postupne tými, týmito proste eventami a týmto všetkým. Takže ako proste zostalo to zostalo sa to asi až do Prahy, že určite sa tu našli nejakí ľudia, ktorí ako, ktorým to ako celé prišlo ako sympatické a ktorí, z ktorých sa stali nejakým spôsobom a prirodzení spojenci, že ano. No, z, z Prahy v té době vlastně, eh, no, z jsme víceméně začali, začali spolupracovat s vydavatelstvím Krakon Krach, což je podle mě jako doteď jako jedna z, nej, z nejzajímavějších věcí, <laughs> která vlastně má už v tuhle chvíli vazbu tadyhle na punktum a uh, právě třeba e, ten projekt, který vlastně teďka se chvíli pustíme, Head Body, které existuje eh, vlastně v, v takových eh, drobný názový obměn do, doteď, eh, tak byl, byl ukázkou toho, že, že nejen jako obraz a zvuk jsou, jsou stěžení, ale že i improvizace, třeba zvuková improvizace je, je, je zajímavá, takže prostě kromě těch přesných synchronizací jsme se vlastně jako postili do věcí, které úplně jsme celkem jako moc nevěděli, zajímaly nás věci, které byly jako hlukový, noizová scéna a, a třeba jako Head in Body v té době se prostě jako ukázali a, vy, a dneska už vyprofilovali jako jedno prostě z nejzásadnějších kapel nebo projektů, který dokázali do sebe absorbovat trošku popu a zároveň to prostě zabalit tak, že člověk měl pocit, že poslouchá čistý noise. Takže to byla další věc, kterou jsme, se, jsme vlastně šoko, šokovali, protože třeba Hat in Body jsme udělali jeden z prvních vystoupení na ulici během divadelního festivalu a ty lidi, kteří chodili okolo, tak vlastně nechápali, jestli sledují nějakou čistou performance, anebo jestli to je opravdu koncert a, a tahle stá, nebo tenhle ten moment nás jako dost jako bavil a zajímal a doteď nás vlastně i baví. Takže já bych teď pustil Hit in Body a vrhl se na trochu psychedelie. in Body. A v tomto bode by som sa asi <clears throat> by som asi tak trochu odbočil trošku niekde inde a aj keď ako stále sa točíme okolo menu music a stále sa točíme okolo toho, čo sa ako dohrávalo posledných 10 plus rokov Hradci Králové práve v súvislosti uh, s týmto subjektom, povedzme takto. Uh, keď, keď napadne ako Hradec Králové, tak uh, okrem a okrem menu Music se mi vybaví právě uh, Resonance Records. A když si vzpomínal vlastně Jirku Tolgenera jako jedného z kľúčových členů, a vzpomínal si vlastně i Davida a Rambovska a je jasné, že vlastně tyto dva věci se nějak personálně prelínajú. Ako presne to je, alebo ako to malo genézu, že ste vlastne utvorili takýto triumvirát. Ale ak to mám nazvat, sorry. <laughs> už je neskoro, už trošku kecam. Triumvirát je naprosto přesný slovo, prostě uh, funguje to tak, že každý z nás vlastně posloucháme trošku jinou muziku, každý z nás uh, umíme trošku jiné věci a ve finále se vlastně jako dobře doplňujeme a proto vlastně můžeme být takový kolektiv, který prostě posouvá věci někam dopředu a, a v případě těch dvou subjektů, o kterých jsi mluvil, to znamená Medu a rezonus je to prostě takový jako volní partnerství, kdy rezonus je rozhodně podle mě jako jedna z nejzajímavějších značek vydavatelství který v posledních jako letech zaznamenává celkem jako velký slušný jako úspěch, protože spousta zahraničních věcí prostě teďka vychází. Zastřešuje to samozřejmě David, protože to je jeho projekt a David se vlastně k menu přidal v okamžiku, kdy se vrátil zpátky z ciziny do Hradce Králové a naprosto jako přirozeně se, se zapojil protože, jak už jsem říkal na začátku, ta, ta scéna vlastně víceméně neexistuje, to znamená, že všichni lidi, kteří něco zajímavého dělají, tak se znají a nemají daleko k tomu, aby nějakým způsobem spolupracovali. Takže my jsme s Davidem prostě začali spolupracovat, samozřejmě jsme se zpřátelili a, a fungujeme prostě na tyhle ty opravdu přátelské bázi doteď. Takže David má svůj, svoje vydatelství, stará se nám třeba zvukově o menu samplery, ale zároveň prostě je klíčovou a důležitou postavou, stejně jako Jirka a já, prostě v tom našem triumvirátíčku. Jasné. A každopádně <clears throat> Resonus nie je jediný flag, kde něco jako vlastně vydáváte. Vy vydáváte vlastně aj ty uh, menu samplery s nějakou uh, plus minus pravidelnosti, myslím, že jsou čtyři. Jsou čtyři vydání, pátý se teďka připravuje, už se několik měsíců vlastně eh, snažím o to získat materiál eh, od těch nejzajímavějších interpretů a a menu sampler vlastně není, není úplně jako label, nebo jako respektive jako menu není ve své podstatě label, který by vydával muziku, ale ta původní idea byla vlastně vydat eh, CDčko, který bude nějakým způsobem obsahovat muziku, která na tom menu, nebo na, na předchozích vydáních menu hrála a tohle CD jsme jako volně distribuovali a rozdávali mezi návštěvníky našich akcí, aby jsme jim nějakým způsobem prostě prezentovali to, co vlastně na menu můžou slyšet. Byla to vlastně taková forma jako propagace, která se během několika let vlastně rozšířila o další tři pokračování, to pátý je teďka vlastně nějaký ve, ve vývoji a uh, takže já to řeknu jako upřímně, je to taková jako hra na label, prostě se nemyslím, že bychom jako byli nějaký objevný, nebo že jsme byli nějakým způsobem zásadní, nebo jsme něčím jako hýbali, ale většinou to je tak, že to nejzajímavější, co nás zajímá z těch předchozích akcí se snažíme, nebo ty interprety se snažíme oslovit a získat od nich tracky a sestavit z toho kompilaci, kterou potom šíříme mezi lidi, kteří chtějí na naše akce chodit nebo by rádi přišli. Hmm. Ale tak víš, no, zároveň jako, hm, či už chceš, tak ne, ať nechceš, tak je to vlastně svým způsobem jako dokument a keď už ničoho iného, tak toho, čo vás ako proste v danom čase akože zaujímalo a čo ste vlastne považovali za svoj zvuk a za niečo, čo a nejakým spôsobom proste reprezentuje a smer, ktorým, a, k, ktorým sa vlastne uberáte. Aj. Zároveň vlastne takýmito kompiláciami tak ako keby vytváraš ten, ten kánon súvisiaci s proste s, to, značkou alebo proste s tým eventom alebo proste tak. Či možno preháňam? A nevím, jestli přeháníš, ale, ale je to vlastně tak, že, že uh, jo, ty čty, ty čtyři pokračování toho sampleru vlastně jsou jakýmsi záznamem toho, co se, co se na jako odehrálo v minulých letech a je naprosto zřejmý, že, že, jako, že ty věci se někam vyvíjí, že se někam posouvají a že se mm, samozřejmě mění i ta muzika, která na menu hraje, prostě tak jako se mění jako obecně muzika a umění, e, takže je to zajímavý. Možná právě proto, že když jsem mě pozval do toho pořadu, tak jsem musel jako projít ty samplery zpětně a vlastně jedním z mých úkolů bylo vybrat tracky pro dnešní jako večer a když jsem je vybíral, tak vlastně jsem přišel na spoustu věcí, které jsem už, eh, neříkám, že dlouho, ale neslyšel jsem tak často a uvědomil jsem si možná právě díky tomu trošku nostalgicky a zpětně, co vlastně všechno se jako událo. Takže vlastně je to taková kronika, to máš pravdu. A já doufám, že ještě nějaký list přidáme. OK, tak a, a pustíme si teraz a, právě Davida a Jirku, že jo? Pustíme si Davida Jirku v jejich společném projektu hudebním, který se jmenuje FOMA. A tenhle track je o to víc speciální, že se mne In The Hole, což je vlastně jako živý záznam z, jedný, z jedného večer menu, který pořádáme pravidelně v centru města pod širým nebem na zajímavém místě. V místě, kterýmu říkáme pracovně díra a ta díra je o tom, že eh, kdo má odvahu, může, může zahrát, může se prezentovat na místě bývalého fortifikačního příkopu barokní pevnosti, tak aby všichni na něj koukali z vrchu, z nadhledu a zároveň viděli mu pod ruce a poslouchali to, co on těma rukama vyrábí. Takže kluci vyrobili tohle. rovný kopák a lasívny ženský vokál a to no hneď príbehol, že čo to je, čo to je. Uh, tohle, tohle, tenhle, ten hlas patřil Urt, Urt, Urt, Urt Pedersen z Oslo, z Norska a ten projekt se jmenuje Met a je to zase další uh, z projektů, vlastně, který vznikl na výtvarné škole, tentokrát na Královské akademii výtvarných umění, nebo jak se jmenuje v Oslo. A med se k nám dostali vlastně, tuším, že to bylo přes AVA. Aha, AVA. Booking. Booking and Co. Jo, jo, jo. jo. Uh, jeli, jeli takovou evropskou tour společně s, s dalšíma projektama a vlastně uh, ukázali nám, že, že i kapely, které jako jsou pro nás relativně z exotických zemí, tak eh, můžou hmm. hradci zahrát a zahrát za, za prakticky vlastně stejných minimálních podmínek, jaký nám můžou nabízet někomu jinému. A ten zahraniční booking, nebo jak to budeme nazývat, ty nabídky prostě začaly v posledních letech prostě jako se na nás sypat ze všech stran, takže Zatímco na začátku jsme byli v pozici, kdy jsme prostě lidi museli vyhledávat, vyhledávat je na MySpace, na, na sociálních sítích. E, taky jsem často třeba objížděl akce a co mě zajímalo, tak jsem ty lidi přímo na místě oslovoval, tak dneska to je tak trošku úplně jinak. To znamená, že mi chodí prostě eh, do schránky denně nabídky, ze kterých já víceméně si vybírám a podle toho, co s těm interpretům jsme schopni nabídnout, tak, tak prostě eh, se snažím ten program nějakým způsobem tvořit. Takže je to na jednu stranu posun a příjemná věc, na druhou stranu je to vlastně stále frustrující, protože jsme na malém městě, kde máme omezené podmínky, omezený publikum a zároveň jim nabízíme kapely, na který by prostě Možná přišlo o trošku víc lidí ve velkých městech, ale ty naše podmínky pořád jsou takový uh, eh, neúplně dokonalý, když v poslední době se to dost zvedlo. A jako teda se to zvedlo, ty si vlastně spomínal, že předtím se to robili kade tady a mali jste vlastně vytipované různé místa v Hradci a jako z toho, čo hovoríš, to vlastně je tak, jako když se to vlastně stabilizovalo nějak. Hmm. Teď vlastně jsme jako ve fázi, kdy máme k dispozici prostor, ve kterém můžeme dát jako celkem zajímavý a velký produkce, kde si můžeme opravdu jako pohrát se zvukem, se světlama v rámci možností a, a nabídnout těm lidem opravdu to, co chceme, aby jako ta akce obnášela. Ten prostor se jmenuje Plnáčková továrna, prostě je to bývalá továrna na mídlo, na svíčky, který v současnosti jako prochází rekonstrukcí a má se stát takovým jako kulturním a společenským centrem v rámci města. Paradoxně není to, uh, není to nějaká městská aktivita, ale to naprosto soukromá aktivita, ale i když je to hrozně jako příjemný a fajn, že člověk vlastně tu akci má nachystanou za pár minut a ne na, za pár hodin, tak jako obvykle, tak nás to ve finále trošku jako i svazuje a omezuje, protože jsme byli zvyklí na to prostě se neustále přesouvat, využívat ty věci a, a opravdu ten původní koncept byl o tom umístěvat tu muziku a ty interprety do takového prostředí, aby to tomu odpovídalo. Takže teďka jsme v takové jako fázi, že se spíš snažíme to prostředí upravovat, tak aby těm interpretům odpovídalo. Jasné, ale jako nie je to tak, že teraz vlastně ta továrna a to město jako patří pod menu a je to vaše a robíte tam svý věci. Ne, ne, ne, ne, teď je to přesně tak, že k dispozici je prostor, ale ten prostor samozřejmě dáváme k dispozici i dalším menším žánrovým akcím, což nám přijde jako logický a, a naprosto v pořádku. Takže teď na podzim prostě je tam už nabukovaných nějakých pět metalových akcí, čtyřikrát hardcore, do toho se tam dějou lokální technověci, to znamená ty technověci, které eh, jsou opravdu, opravdu jako eh, zpátky v kurzu a Samozřejmě budeme rádi, když se to prostě rozšíří i dál, takže vlastně my máme k dispozici prostor, kterým vlastně se snažíme stimulovat uh, tu širší žánrovou scénu, která v Hradci prostě nemá adekvátní podmínky. A pojďme si ještě něco pustit, A si vybral jako další. A predpokladám, že zase, že to bude jedna z těch jako zahraničních věcí, že? A teď se pustíme téže Gondar, což je, což je producent z Bruselu, který eh, má několik eh, různých projektů. A tady ten, tenhle jeho track eh, je zajímavý nebo dobrý pro mě právě v tom, že tam prostě krásně propojuje už, uh, bychom, uh, do jisté míry jako popovou, popovou polohu a, a podobu nebo složku Eh, s eh, elektronickou muzikou, která je jako, jako super vygradovaná, ale zároveň to taková věc, která vlastně už může přitáhnout daleko širší publikum, než nějaký menu prostě je postavený a zároveň takováhle muzika hraje v raci, takže pusme si. Tak. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. se nám to pomalu krátí a já musím a vlastne so smutkom v srdci povedať, že máme pred sebou posledný track a tohto večera. Já to ještě trochu stíším, pardon. A nechám teda jako úplně jako na Zdenka, aby povedal, že čo to je a prečo to je teda. Po, poslední track se jmenuje Trainspotting a je od našich kamarádů Jelly Belly z Košic. A to je jediný slovenský město, a kde se děje něco zajímavého v současnosti. A... No nevím, nevím, ale rozhodně se tam toho děje dost. Jelly byli, byli první kapela, u který jsme vlastně prolomili takový ty naše eh, interní pravidla, že, že ta kapela musí být striktně elektronická nebo aspoň mít v sobě nějaký element elektroniky, ale Jelly a v tomhle tracku to jasně ukazují, jsou kapela, která umí dělat taneční muziku i bez použití jakýchkoliv elektronických nástrojů. A díky nim vlastně se, se ten náš původní koncept rozmělnil a stejně tak jako se vyvíjí hudba, tak se prostě jako i proměňuje menu jako takový a není problém dneska zajít na akci, na kterou slyšíte shoegaze nebo jakýkoliv další aktuální prostě aktuální zvuk, protože eh, na tak malým, malým plácku prostě, na kterém se pohybujem, eh, by byla škoda, aby prostě dobrá muzika nehrála je super. Tak, mne nezostáva tým pádom ako asi už nič iné, než sa vlastne poďakovať Stenkovi za to, že dorazil, takže díky. No a tak. A a čo by som ešte dodal? A snad nejakých pár základných vecí a záznam z relácie bude za pár dní na Mixcloude Rádia Punktum. A selekcia z prvej polky a pořadu bude bez kecov na mojom Mixcloude, možno za pár dní, keď sa k tomu dokopem. A všetky veci, ktoré ste počuli v tejto druhej polovici selekciu proste vlastne z z Menu Music, sú veci, ktoré vyšli na sampleroch menu Music a všetky z nich sú Pay What You Want, lomitko free download na music.bandcamp.com a je tam ako proste fakt, že každá jedna vec, ktorú, ktorú sme tu dneska pustili. A ďalší, ďalšie vydanie bude cca o mesiac a ja prezradím len to, že pokiaľ všetko vyjde, tak by sa k nám mal pridať David Schmidmajer jako de facto člověk, který stojí za značkou a headless duplicated tapes a velmi se na to těšíme těž a, a vlastně už má k tomu nič nenapadá, nechám hrať Jelly Belly a pekný večer ještě.